Հայաստանի զինված ուժերը հուսալիորեն պաշտպանում են սահմանները։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում կան նաև առողջ բանականության կողմնակիցներ։ Ադրբեջանի իշխանությունը պետք է ինքը շահագրգռված լինի համագործակցել Արցախի իշխանությունների հետ Սարսանգի ջուրն օգտագործելու համար։ Ջրաղացների համայնքում ռոկման ջրի խնդիր ունեն։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր երեկոյան կմասնակցի հայկական կազմակերպությունների խորհրդի ամենամյա միջոցառմանը։ Իրանի նախագահը Վատիկանում հանդիպել է Հռոմի Պապի հետ։ Այսօր Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Այժմ այս ամենի մասին անրամասն։ Հունվարի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է շուրջ 350 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ականանետներ ու նռնականետներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են իրադրությանն առաջնային գծում եւ պատասխանատվողությունների դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանի սահմանները անձեռնմխելի են։ Այս մասին երեք մամուլի ասուլիսում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, պատասխանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումներին հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա ինչ որ հենակետի տեղադրման մասին, որն իբրև գերազանցություն է ապահովում ադրբեջանական կողմին։ Հայաստանի զինված ուժերը հուսալիորեն պաշտպանում են սահմանները։ Դիրքերի նշագծերում փոփոխություններ չեն կատարվել։ Հակառակորդի առաջխաղացում նույնպես գրանցված չէ։ Սեփական թիկունքում հենակետ տեղադրելը չի նշանակում առաջխաղացում, ասել է նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը։ Էդվարդ Ալբանդյանը Հերբերտ Զալբերին է ներկայացրել նախորդ ամիս Բեռնում տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները։ Հերբերտ Զալբերը վերահաստատել է Եվրոպական միության աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ուղված հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում երեք կայացել է բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Օլթերի Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածներում բռնության աճը թեմայով զեկույցի քվեարկությունը։ 66 падգամավոր կողմ է քվեարկել զեկույցին, 70-ը դեմ, 45-ն էլ ձեռնպահ է մնացել։ Վանաձևի նախագիծը մերժվել է։ Ղարաբաղյան խնդիրը ԵԱԿ Մինսկի խմբի իրավասության ներքո է։ Այն վիայժողի իրավասությունների մեջ չի մտնում։ Այս մասին ասել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակ Սամվել Ֆարմանյանը։ ոլորտի մեծացման ոտնձգության մասին։ Եվ իրենք բնականաբար ամեն ինչ արեցին, որ այդ ոտնձգությունը չլինի, դրա համար էլ որտերի բանաձևը ձախողվեց։ Դա նշանակում է մեկ բան, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամության կարգավորման հարցում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական որոշող մեկ անգամ եւս իր ձայնը միացրեց Եվրախորհրդանին եւ Մինսկի խմբի ԵԱԿ համանախագահությանը, ըմբելով, որ խնդրի կարգավորման միակ ընդունելի ձևաչափը դա Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։ Սա մեկ երկրորդ։ Չափազանց կարևոր էր արձանագրում խորհրդանական վարժողովի կողմից եւ այստեղ որևէ մեկ պատվիրակի համար նույնիսկ գաղտնիք չէր թե ինչպես, ինչ խախտումներով է գրվել այդ զեկույցը եւ ինչ նպատակ է իրական հետապնդում, այդ մտածողությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի կողմից մերժվեց։ Արցախի փոխարտգործնախարար Արմինե Ալեքսանյանը դրական գնահատեց Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի նիստում ընդունված որոշումը, Մերժել զեկուցող Ռոբերտ Օոլթերի բարձությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածներում ակնհայտ միակողմանի եւ քարոշչական բնույթ գրող բանաձևի նախագիծը։ Սա վկայում է այն մասին, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում կան առողջ բանակնության կողմնակիցներ, ովքեր հասկանում են պահի պատասխանատվությունն ու լրջությունը։ Ըստ փոխնախարարի Տուրք չտալով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը խաթարելու ուղղությամբ Ադրբեջանի քաղաքականությանը Վեհաժողովը փաստորեն հաստատեց, որ հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցերը գտնվում են իր իրավասության դաշտից դուրս եւ պետք է դիտարկվեն կողմերի միջև փոխադարձաբար համաձայնեցված եւ միջազգային մանդատով օժտված միակ ձևաչափի ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Թերևս նախքան նախագծի մերժելը տարբեր եզրահանգումներ կարելի էր անել եւ տարբեր մտավախություններ ունենալ այս առնչությամբ, որովհետեւ իրոք այն տպավորություններ ստեղծվում, որ ԵԽԽՎ-ն կարծես ուզում է ներխուժել մի դաշտ որը իր լիազերությունների մեջ չի մտնում։ Կարգավորումը արդեն իսկ մանդատով վերապահված է մեկ այլ կազմակերպության, որը բոլոր հակամարտ կողմերի կողմից փոխադարձաբար համաձայնեցված է եւ բանակցությունները ընթանում են հենց այդ ձևաչափով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը վերջին ժամանակներում հատկապես ամեն ինչ անում էր սահմանին իրավիճակը լարված պահելու ուղղությամբ, կարող էր իր իսկ կողմից ընդունվել որպես կարտ բլանշ նույն ոգով գործողությունները շարունակելու սահմանին մինչդեռ այս բանաձևի կասեցումը հույս է ներշնչում, որ ԵԽԽՎ-ն հասկացավ սրա հնարավոր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա եւ կանխեց այդ քայլը։ Միևնույն ժամանակ ցավում ենք, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը չցուցաբերեց նույն քաղաքական հասունությունը Միլիցա Մարկովիչի կողմից ներկայացված Սարսանգի ջրամբարի բանաձևի հարցում։ Կցանկանայինք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ լղը տարածքում գտնվող Սարսանգի ջրամբարի օգտագործումը համաձայն միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի եղել եւ լինելու է Արցախի ժողովրդի սուվերեն իրավունքը, որը չի կարող ոտնահարվել որևէ բանաձևով, նշել է Արցախի փոխարտգործնախարարը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները կանխամտածված կերպով զրկվում են ջրից։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի կեղծ բանաձևը իրականության հետ ոչ մի աղերս չունի։ Այս մասին ասել է Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, անդրադառնալով վիայժողովի կողմից ընդունված Բոսնիայի ու Հերցեգովինայի ներկայացուցիչ Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած զեկույցին։ Ըստ փոխվարչապետի, Սարսանգի ջրամբարի ջուրը իր հունով հոսում է միջև Կուրգետը, եւ Ադրբեջանի իշխանությունը իր ժողովրդից ոչ պետք է թաքնվի Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի բանաձևերով, այլև պետք է պոմպակայաններով ջուրը մղի ու հասցնի իր ժողովրդին, կամ էլ պետք է համագործակցի Արցախի իշխանությունների հետ Սարսանգի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործման հարցով, որից կօգտվեն եւ Արցախի ժողովուրդը եւ Արցախին սահմանամերձ ադրբեջանական բնակավայրերի բնակիչները։ Ճիշտ չէ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում տեղի ունեցածը որակել կամ բնութագրել հաղթանակ կամ պարտություն։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը Անդրադառնալով վեհաժողովում ընդունված Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցին ու վեհաժողովի կողմից մերժված Ռոբերտ Օլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ օկուպացված այլ տարածքներում վերնագրով փաստաթղթին Դավիթ Իշխանյանն ասել է, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի վրա մեծ ազդեցություն ունեցան Եվրախորհրդի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությունները, ինչու՞ չէ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունների մակարդակով արված համատեղ հայտարարությունը, որտեղ կոչ էր արվում կողմնակալ մտեցումներից զերծ մնալու մասին։ Ասկերանի շրջանի ջրաղացների համայնքն ունի 131 բնակիչ։ Գյուղն ապահովված է խմելու ջրով, սակայն ռոկման ջրի խնդիր ունեն։ Երբ կլուծվի այն, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Մոտ 40 հեկտար տարածք չի մշակվում ռոռոկման ջրի պատճառով։ Համանքի ղեկավար Արսեն Հայրապետովը հուսով է, որ շուտով կլուծվի այդ հիմնահարցը։ Գյուղջրաղացները, որը գտնվում է 800 մետր ծովի մակարդակի բարձրության վրա, ունենք դպրոց, որը մասնաճյուղ է իհարկե։ Մենք Մադաթաշենի մասնաճյուղն ենք, փոքր համայնքը լուսավորված է, ջրամատակարարման խնդրեմ չունենք, բայց ունենք ռոռոկման ջրի խնդրեմ, որի համար եւ ստեղ եւ ընդհանրապես նախընտրական եւ քարամյա ծրագրերում ես նշում եի, որ ռոբոտման ջրի մեծ կարիք ունենք, քանի որ այսօր մենք ունենք մոտ 40 հեկտար տարածք, որը կարող է ջրով ապահովել։ Ունենք նաև հնարավորություն այդ ջուրը տեղափոխելու։ Ուղղակի պետության միջամտությունը պետք է լինի, եւ ես հուսով եմ, որ այդ միջամտությունը կհասնենք եւ կլինի։ Ջրաղացների դպրոցն աչքի է ընկնում առաջադիմությամբ։ Արսեն Հայրապետովը վստահեցնում է, որ խելոք սերունդ է մեծանում։ Ընդհանրապես ոչ թե միայն ջարդասների համայնքերը, այլ համայնքների երեխաները, որոնք այսօր քիչ թե շատ ինֆորմացիայից զուրկ են, բայց նաև ունեն իրենց ինֆորմացիոն դաշտը, շատ ընդունակ երեխաներ ունենք, շատ աշխատասեր երեխաներ ունենք։ Երևի այդ երեխաների զարգացումը նաև մեծ նշանակություն է ծնողների դժվարությունների հետ։ Ինչպես են ապրում բարձր տարիքի երեխաները, արդեն սկսում են ինքները մտածել, ինչ ուղին է կարելի կյանքի ընթացքում փնտրել, որ ավելի ու ավելի զարգացնել ընտանիքները, կյանքը եւ այլն։ Եվ այսօր հավաս հավաստիացնում ձեզ ունենք մենք այնպիսի երեխան, որ հերատես են։ 2015 թվականին համայնքում մի շարք խնդիրներ են լուծվել։ Երիտասարդ համայնքապետը համոզված է, որ 2016 թվականը նույնպես կլինի հաջողության տարի։ Մենք անցանք այս տարին դժվարություններով, կորուստներով, իհարկե, որը շատ է մեզ ընկճում։ Մեր երեխաների, մեր այսօր 18-ից 20 տարեկան երեխան, որոնք խրամատներով կայնած եւ պաշտպանում են մեր սահմանները, քանի որ ցանկացած թեմա սկսում է իրենցից։ Ես կուզենայի բոլոր այդ դժվարությունը, որ ունենք 15 թվականին, ունենք նաեւ առաջ խաղացումներ, ունենք ուրախ պահեր ունենք, բայց ես կուզենայի 16 թիվը լինի նախ խաղաղ, ունենանք զարգացումներ բոլոր մեր ծրագրերի իրականացում, քանի որ մեր ծրագրերը նաև կանապաստի մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Տոնաշենը փոքր է, դպրոցի աշակերտներն էլ քիչ են։ Քնար Բաբայանն է շարունակում։ Մարտակերտի շրջանի Տոնաշենի հիմնական դպրոցը մինչև 2007 թվականը տարական էր եւ համարվում էր Մատաղիսի դպրոցի մասնաճյուղ։ Այսօր դպրոցը հիմնական է, որտեղ սովորում են ընդամենը 7 աշակերտ։ Այն ժամանակ տարական դպրոցը համարվել մի Ղարաբաղի մասշտաբով տարական դպրոցները վերափոխվել է եւ դարձել մասնաճյուղերի։ Դպրոցում կան 7 երեխա, միացյալ դասարանները, երկրորդ, երրորդ, 5-րդ եւ 9-րդ դասարանները։ Բայց հաճելի կլներ, որ երիտասարդ ընտանիքները ավելի շատ լինեին եւ դպրոցում երեխաները շատանային։ Տնորեն Սասուն Ավանեսյանի խոսքով պատմության, մաթեմատիկայի մասնագետներ չկան, այնքան որ մի ձև յոլայն տանում։ Տոնաշենի շրջանավարտները հետագա կրթությունը ստանում են Ստեփանակերտում եւ Երևանում։ Միջնակարգը քինամ կամ Ստեփանակերտ ծվերում, այնց հետո ընդունում ուսումնարան։ 5 շրջանավարտ ենք ունեցել, որոնք բարձրագույն ուսումը արդեն ստացել են այսօրվա դրությամբ։ Մեկն էլ որպես սպայա սովորում Խոսելով դպրոցի խնդիրների մասին Սասուն Ավանեսյանը մասնավորապես ասաց. Դպրոցը հիմնական խնդիրը տանիքն է, վերանորոգման է ենթակա։ Մեկ էլ սպորտ հրապարակ, որ լիներ ավելի հոյակապ լիներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդն այսօր երեկոյան կմասնակցի Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընտրիքին։ Նախագահի մասնակցությունը վկայում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերոնդների նկատմամբ Ֆրանսիայի նախագահի ստանձնած պարտավորությունների եւ ֆրանսահայերին ինստիտուցիոնալ կառույցներին ներգրավելու նրա հետևողական մտադրության մասին, նշել են կազմակերպիչները։ Ընթրիքում քննարկելու են ցեղասպանության 100-ամյակի շրջանակում կայացած միջոցառումները, դրաժղտման դեմ պայքարը եւ մարդու իրավունքներն ու անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ կկատարվի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Մերձավոր Արևելքի հայերի խնդիրներին։ Վատիկանի առաքյալների պալատի Հռոմի Պապի անձնական գրադարանում կայացել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հանդիպումը։ Ըստ այդ Հռոմի Պապը Ռոհանին է նվիրել Սուրբ Մարտինի պատկերով մեդալ եւ Փարքես հրատարակության հատոր, որը նվիրված է բնության պահպանությանը։ Ռոհանին իր հերթին Հռոմի Պապին է նվիրել ձեռագործ գորգ եւ գիրք, ինչպես նաեւ Պապին խնդրել է աղոթել իր համար։ Այսօր Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Այն սահմանվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 2005 թվականի նոյեմբերի 1-ի բանաձևով։ Հունվարի 27 ամսաթիվն ընտրվել է այն բանի կապակցությամբ, որ 1945 թվականի այդ օրը խորթային զորքերն ազատագրեցին Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարը, որտեղ սպանվել է ավելի քան 1 միլիոն 100 հազար մարդ, ներառյալ շուրջ 1 միլիոն հրեա։ Բանաձևն ուղղված է Հոլոկոստի որպես պատմական իրադարձության շղթման փորձերի դեմ եւ դատապարտում է կրոնական անհանդուրժողության բոլոր դրսևորումները։ Ամեն տարի հունվարի 27-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնական հիմնարկներում եւ ՄԱԿ-ի բաժանմունքներում Գազམ་ակերպում են տարբեր արարողություններ եւ հիշատակի միջոցառումներ, ներառյալ Հոլոքոստի հետ կապված իրադարձություններին նվիրված փաստագրական ֆիլմերի ցուցադրումը եւ ցուցահանդեսների կազմակերպումը։ Առաջին անգամ Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի օրը նշվել է 2006 թվականին։ Մարզասերների համար Վերջին օրերի ամենակնարկող թեմաներից մեկը Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Մոսկվայի Սպարտակի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսի տեղափոխությունն էր թուրքական Բեշիկտաշ։ Օզբիլիսը մեկնել է Մադրիդ, որտեղ պետք է պայմանագիր կնքի իսպանական Rayo Vallecano թիմի հետ։ Ֆուտբոլիստն այնտեղ հանդես կգա վարձավճարով մինչև ամառ։ Ես տեղափոխվեցի Բեշիկտաշ, քանի որ դա շատ մեծ թիմ է։ Ես այլևս չէի խաղում Սպարտակում, իսկ ֆուտբոլիստները ցանկանում են խաղալ ֆուտբол։ Բեշիկտաշի նախագահն ու ողջ թիմը հավատում են ինձ, իսկ դա իմ որոշումը կայացնելը դարձրեց ավելի հեշտ։ Թիմն ինձ արժանացրեց հիանալի ընդունելության եւ ցույց տվեցին, որ հավատում են։ Հայաստանի Հանրապետության ջրացածկորտներ Լև Սարգսյանն ու Վլադիմիր Հարությունյանը հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հրաչյա Չանդրյանի ղեկավարությամբ մեկնել են Գերմանիա, որտեղ կմասնակցեն Grand Prix-ի։ Այս Grand Prix-ն թույլ կտա մեզ հասկանալ, թե տղաներն ինչ մարզավիճակում են աշխարհի գավաթից առաջ, որը վարկանիշային է Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի համար, ասել է ջրացածկի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հրաչյա Չանդրյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 8-ից 12 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։